Urriak hogeita iru gaur asteazkena da eta hu berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna, Xabi gaur zeberreak arzkiguzu. Bai, fik beren zeigarren edizioa gaur bertan martxan. Bai, gaur martxan eta jaialdiaren lehenengo egunarekin onako laburmetraiak proiektatuko dira Pedro Pablo Sarabilaren Maia izin Eta Alejandro Marcos Ramirezen Welcome to Life e, eh, 2.0 Rishi Ram Dasguani eta Ivan Lópezen Atrapado Eta Xavi Salaren El Nacimiento Jean Gabriel Periot en The Devil Javier Gurrutxaga eta Aitor Aranguren eta orain zer egingo dugu Bai eta PP Botiasen Exit Sandra Navarroren Gorila Baila Josi Maliesen bendito matxain lau. Gonzalo Gurrea eta sasiren los ojos denante. Carlos Velasco eta Isai Eskaladaren La Playmobil eta hauetaz gain lehiak eta azkampo Euskarako laburmetraien proiektzioa egingo daurriaren nogeita maikan hortxe Josu Aioren jaialdiko antolatzailearen hitzak. Acabamos de tomar una decisión como organización que cambia un poco el, modelo del festival de este año, ¿no? Y teniendo presente que este año hay tres trabajos seleccionados que son en euskera, uno cada día. Eh, al duplicar el volumen de trabajos y demás, pues se ha dado la situación de que contamos con trabajos que van a poder ser eh, visionados dentro de lo que es la programación oficial en euskera. El planteamiento que hemos hecho es de programar la muestra y sacarla al día 31 de Mendialdea guraso elkartea lontzeren aurka egingo den manifestazioarekin bat. Urriaren hogeita lauean bihar irunean ingo den lontzeren aurkako manifestazioan parte hartuko du mendialdea guraso elkarteak. Manifestazioa iruñako autobus geltokizaharretik aterako da, arratsaldeko seiretan. Música Eta bilkura interkulturala berriozarren. Bai baloren krisi ekologikoak zer nolako duen adosun hartu asmoz mai inguru bat antolatu da berriozarren mai horretan herrikoen bat kolektibok parte hartuko dute asnina berriozarko ateneoa hipoteka zerakinduak diren pertsonen plataforma eta lantxotegi besteak beste gaur arratsaldeko zazpitan kulturgunean izango da zita. Bigarren zeileko zergen ordainketarako eh, EPEA zabalik eh, dagoeneko. Lur kontribuzioa, jarduera ekonomikoa eta pasabideak kontzeptuen gaineko zergen borondatezko ordainketa egiteko epea hasi zen urriaren amabostean borondatezko ordainketa egiteko epea zaroaren nogeita sortzean amaituko da ordainketa Onako hauetan egin daiteke Kaixabanken Nafarroako rural kutxan 012 telefonoan edo egoitza elektronikoaren bidez azken honen esteka 3vbikoitz.berriozar.es web horri han aurki daiteke Eta kirolen informazio tartea, BKeko mendi sekzioak e, eh, satrustegira antolaturiko ateraldia aurkeztuz irekiko dugu. Bai, esan bezala, beka ekomendit taldeak larun bat honetarako satrustegi mendira eunda, mila eunda oita meretzi metroituen mendira ateraldia antolatu du interesatuak mendi federazioan federatuak egonik larun batean guizeko zortzi territan lantzeruztera urbildu beharko dira bekaeko mendi kirolariak ateraldia eguerdirako amaiturik izango dela elarazi dute. Eta menditik eh, joan gabe, soila mendira ateraldira egingo dute e, berriozarko mendizaleak. Urriaren nogeita zazpian, igande honetan justuki, bederatzerun dalaroita mairu metro dituen soila mendia jotzeko, mendiaren lagunek arabako korres herrira horbilduko dira bertatik, mendi goera asteko asmoz interesatuak igandean, goizeko bederatzetan eguzki plazara horbildaitezela. Eguraldiaz mintzatzeko junea dugu orain, zer dio iragarpenak garazi? Bai, labur, labur, zerua, parte zodeitua izango dugula, egon mendebaldeko aizze bizia ibiliko dela, bolada gogorrak izango ditugu gaurkoan ere, eta temperaturan aldaketarik ez. Eta hau izan da guztia. Gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan Berrio Zarratiaren sintonian, FMko 18 edo orduro interneten iguzkiplaza.neten.